Musa alayhi salam alikuwa akiwalingania watu wake kwa Allah yuko juu na maana Firaun alikuwa akidai mwambia Haman nijengee mijengo la kufika huko juu nichomozee kwa Mola wa Musa huyu ambaye anadai kwamba yuko juu kuonyesha kwamba hata Nabii Musa alayhi salam alikuwa akiwalingania watu na kuambia Allah yuko juu sasa bwana Ayubu yeye akaja na madai ya kwamba Allah hana sehemu yani Allahu maujudu bila makan Allah yupo lakini pasi na mahala kinyume chake ni kwamba Allah hayupo ndio maana yake yani maana yake kwamba Allah hayupo kwa maana bwana Ayubu anaabudu hewa hana Allah anayemwabudu yeye kwa sababu ikiwa Allah yupo alafu hana sehemu yani ina maana hayupo na hivyo ndivyo waliosema ulama as-salaf kwa watu mfano wa bwana Ayubu sababu bwana Ayubu huyu Ayubu Kibwengo ili sitoacha kumwita kwa sababu alijiita yeye mwenyewe bwana Ayubu Kibwengo tulimtajia kama mnakumbuka muhadhara wa kwanza kabisa ayat zinathibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu kwa dhati yake tukamtajia ahadithi mbalimbali zinazoonesha kwamba Allah yuko juu kwa dhati yake na tukamsomea akwali za salaf na aimatul huda lakini yeye istakbar aba wastakbar wakana min almunkirin amekataa na akafanya kibri na inad na amekuwa ni katika watu wapinzani wa jambo hili na kila siku zinavyosogea anazidi kuleta maajabu na vituko katika kujitetea na kutetea msimamo wake matusi mbalimbali mbali, mbali, matusi kwa kufurisha waislamu wenzake ametukufurisha kwa kiasi kikubwa akanikufurisha mimi mpaka kufikia hatua ya kusema kwamba nikichinja ye hali pamoja na kwamba na mimi siwezi kumpelekea nyama lakini anasema nikichinja hali na anasema wote mawahabi kwa maadamu wana msimamo huo ni makafiri ametukufurisha sisi sasa kabla ya kwenda mbali nitaanza na jambo ambalo ningemaliza nalo Ayub Allah muongoze atuongoze sote yeye anafikiri hii ni mechi kama unavyoona Simba na Yanga kwa sababu hata watu huko mitanaambia mtenenge huu wangu na jamada si kadha na kadha anajisifia lakini wallahi wabillah takanimwambie bwana Ayubu ameingia katika jambo baya na nishai kumwambia litamwangamiza na mimi leo takanimwambie kitu kimoja ikiwa maadamu anatukufurisha sisi kwamba sisi ni makafiri kwa maana sio waislamu ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa yake ya kuwa yuko juu ya arshi kwa dhati yake na kwa majina yake Allah jalla wa ala ikiwa sisi msimamo huu tuliokuwa nao ni ukafiri na sisi ni makafiri na bil khusus mimi kwamba ni kafiri kwa hili nalolitetea basi namuomba Allah adhihirishe ukafiri wangu mbele za watu na watu wauone ukafiri wangu dhahiri shahiri na ikiwa Ayubu ni kinyume chake kwamba Ayubu msimamo aliyokuwa nao ni wa ukafiri vile alivyo anavyotetea ni ukafiri basi namuomba Allah ikiwa hatorejea nyuma kuacha msimamo huu Allah udhihirishe ukafiri wake kwa watu amdhihirishe mbele za watu kwamba yeye amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala katika msimamo wake ikiwa hatorejea nyuma kwa sababu yeye anachukua kwamba ni jambo la maskhara ni jambo la kuja akatukana tu ili alijitambui alijielewi alina akili akafikiri ni mambo ya maskhara lakini wallahi nakwambieni haya maneno haya kama hatorudi nyuma yatamdhuru na nyinyi mtakuwa ni mashahidi biidhnillah ikiwa hatorudi nyuma sija akasema watu wakaanza oh amwapiza kadha wa kadha aache inadi aache inadi katika yale anayofanya na hiyo ndio salama yake kwa sababu anazungumzia jambo kubwa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni al-ulu yeye anakataa kwamba Allah hayuko juu na sisi tunathibitisha kwamba Allah yuko juu kwa nusus tulizomsomea kuanzia mwanzo huku mpaka tulipofikia hapa lakini yeye amebaki katika msimamo wa ovyo aliyokuwa nao na matusi yasiyokuwa na maana na mpaka leo anaendelea msimamo huu na ndio msimamo wake na yeye anamuomba Allah amfishe juu ya msimamo huo sasa sisi tunamwambia kwamba ikiwa sisi ni makafiri basi Allah audhihirishe ukafiri wetu mbele za watu wauone na ikiwa yeye amekufuru basi Allah ampatilize katika hilo na waoneshe watu kwamba huyu msimamo wake ni ukafiri sasa bwana Ayub aliniuliza maswali maswali ya kike ya kitoto na mtu asiyekuwa na bayani na hivyo nilivyosema alimamu Darimi rahimahullahu ta'ala si maneno yangu alimamu Darimi rahimahullahu ta'ala alipokuwa akimjibu almarisi katika kitabu chake الرد ala المريسي asema faddaa almuarid akadai yule mpinzani anaipinga kwamba Allah hashuki wakati inapobaki theluthi ya usiku ya mwisho anna Allah la yanzilu binafsihi kwamba allah hashuki kwa dhati yake huyu bwana ayubu huyu msimkafikii msimu wake kazaliwa nao huwa akaamua akasema tu ye kuna vitabu anavisoma vya jahmiya na ashaira na anapotoa misimamo hii michafu miongoni mwa viongozi ni almarisi huyu sasa huyu almarisi anakuwa anadai kwamba allah subhanahu wa ta'ala hashuki kwa dhati yake inma yanzilu amruhu wa rahmatuhu hakika hapana vingine kinachoshuka ni amri yake na rehema yake akaendelea kusema akasema wa hadha aidan al-imam ad-darimi rahimahullah ta'ala asema na haya pia wa hadha aidan min hujaji nisai wa man laysa lahu bayan haya anadai al-marisi na anadai bwana ayubu ni katika hoja za wanawake na watoto wadogo na maana wasiokuwa na tamyizi na wale ambao hawana hoja yoyote na naweza kusema maneno kama haya kwamba tukisema Allahu yanzil yeye anasema yanzilu amruhu inateremka ni amri yake au tanzilu rahmatuhu inateremka ni rehema yake Allah subhanahu wa ta'ala sasa Ayubu anang'ania kwamba jibu maswali yangu hatuendelea mjadala mpaka ujibu maswali yangu sasa maswali ya kike mimi siwezi kuyajibu kabla ya hapo al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala aliulizwa mfano maswali kama haya yaliulizwa alistiwa kaifa stawa nafahamu nyinyi namna gani Allah yuko juu yule bwana aliyemuuliza alikuwa anathibitisha pamoja na upinzani wake na uzushi wake alikuwa anathibitisha kwamba Allah yuko juu lakini anauliza kaifia ya kuwa juu ikoje Alimam Malik rahimahullah ta'ala akasemaje alistiwa'u ma'lumun kuwajua Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo linafahamika jambo linajulikana hilo waislamu wanalijua wote na waarabu wanaojua kiarabu ukisema istawa wanajua maana yake ni ala wartafa kama alivyofasiri mufassirun as-sahabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma na wengineo katika wafasiri wa Qur'an kwamba ala wartafa na ndo tafsiri ya salafu salih kwamba Allah yuko juu kwa hiyo asema alistiwa'u ma'lumun wal kayf majhulun na namna Allah alivyo juu ni jambo halijulikani hilo analijua ni nani ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwamba yukoje huko juu na wala si asiyataki kushughulisha akili zetu kwanza kujiuliza kwani Allah yukoje huko juu kadhalika wal bihi wajib na kuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ni jambo la wajib wasualu anhu bid'ah na kuuliza kuhusu Allah yuko juu ni jambo la uzushi kwamba yukoje huko juu na sisi tukisema Allah yuko juu kwa dhati yake si kwamba tumfananisha Allah na viumbe kama anavyodai huyu bwana Ayubu asiyejitambua kwamba sisi twampa kaifia Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo tusema maneno Imam Malik afia sisi Imam Malik alisema hivi alistiwa'u ma'lumun wal kaif majhulun na sisi tunasema Allah yuko juu lakini hakuna aliyesema Allah yuko juu kwa vipi yani yukoje huko juu tunajua kwamba Allah yeye mwenyewe kwa dhati yake yuko juu lakini je yukoje huko juu wasualu anhu bid'a kwa hiyo sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala kuuliza kwamba zikoje msingi ni huu maneno yote utakayosikia Allah ana mikono miwili atotaki kukuuliza je mikono ikoje utaki kuuliza sualu anhu bid'a Allah ana macho mawili yakoje utaki kuuliza sualu anhu bid'a sasa yeye anasema usituletee mambo ya sualu anhu bid'a jibu maswali sasa maswali kama hayo hayajibiwi ndio maana al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala anasema lau kama maswahaba wangewakuta watu mfano wa Ayubu wasingejadiliana nao kwa hoja wangewachukua tia kwenye karandinga peleka mahabusu kuna bakora juu kwa sababu hawana adabu katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wanazifanyia ta'wil na ahlus sunnati wal jamaa hawafanyi ta'wili katika sifa za Allah ndio maana al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala yeye alipoulizwa kuhusu sifa asema amirruha kama jaat zipitisheni kama zilivyokuja msianze kuzitetea ta'wil kwamba Allah yukoje na maswali la we amini kwamba arrahmanu ala al-arshi stawa Allah yuko juu ya arshi kwa maana yeye mwenyewe na ile swali aliyomuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam aljaria yote haya tunafanya marudio alipomuuliza kwamba aina Allah yule binti hakujibu kwamba amruhu fi samaa na wala mtume sallallahu alaihi sallam hakumuuliza aina amrullah au aina rahmatullah yeye alimuuliza aina Allah yuko wapi Allah na aina huwa inakusudiwa almakan aina Allah yeye akasema moja kwa moja Allahu fi samaa Allah yuko juu hakuanza kutatiza kwamba Allah موجود bila makanin wala جهة wala yajri عليه zaman kama majibu ya Ayubu anavyojibu lau kama akiulizwa aina Allah yatasema Allahu maujudun bila makan ni sharafi gani kakutangulia hewa hakuna kitu kafuata maneno ya Jahmiya na ashaira kadhalika hakusema amruhu fi sama au mulkuhu fi sama au rahmatuhu fi sama akasema Allahu fi sama Allah yuko juu akili iliyosalimika kabla ya ufafanuzi wowote wa salaf inaonesha wazi kwamba mtume sallam aliuliza makan na binti yule akajibu kwa mujibu alivyoulizwa na mtume sallam na mtume hakumpinga bali akamwambia atiqaha fa innaha mu'mina muache huru hakika yeye ni mu'min kwa sababu ya kuthibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu sasa huyu bwana bwana Ayubu huyu Kibwengo ambaye hatumwelewi kwanza ni shekhe au ni mganga wa kienyeji wa kuwagua watu au ni mwanasiasa maki yote hayo anayo asipokuwa na adabu anakuja kuogombea msikitini azungumza msikitini mambo ya siasa bana nendeni mkamchague mwenyekiti mnayempenda alafu sasa katika maajabu mimi simweni nimwambia wewe Ayubu watu hawakutaki sasa jifanya mzawa yeye atutukana sisi mabroiler sio kadha sema sisi mabroya tumekusanywa hapa alafu yeye nikamwambia watu hawakupendi hao unaolalamikia kwamba ni wanafiki make juzi katukana sana mwezi uliopita hivi sasa mimi nitoka lakini kasikiza audio zake katukana kweli kweli kuna watu ni wanafiki tushawajua wanawapelekea hawa umbea ya kwamba sinaletea umbea tuwapa shilingi 5000 wale watu wanaotetea umbea wengine ni mashekhe akatukana mpaka mashekhe zake baadhi yao kwamba ni wambea kwa hiyo yeye anajipendekeza kwao hawa sisi tuko naye mbali kabisa mimi nikamwambia hawa hawakutaki kwa sababu ya ugumu wa tabia zako mbaya yeye anakataa jambo hili sasa kagombea haya basi ushagombea basi pewa kura kapata ya kwake si na mkewe kapata kura mbili tu bwana Ayubu hata wale wazee wanamshakiza muulize hivi pia hawakumpa kura yani wazee wenyewe wanaoongoza kwa msikitini hawakutaki wamekataa kukupa kura huoni haya basi wewe mingi kwa bwana yule ningejifungia ndani kama siku kumi vingapotea kwanza lakini asipokuwa na haya tembea hivyo hivyo kifua nje kashashindwa kapewa kura mbili yeye na mkewe alafu bado anatembea kifua mbele wala haula wala quwwata illa billah wao hata wakutaka sema lete watano wazee mimi nitaita tano basi hata mzee mmoja pia hakupi kura chama gani aligombea chama cha CCM yani wewe unanyimwa kura alafu chama chenyewe kinatakiwa wakupe kura, umepata kura mbili, kuonesha kwamba watu hawakutaki kwa sababu ya ugumu wa tabia zako. Tabia zako ni mbaya kwa sababu huna adabu. Alafu wewe muongoza nani? Yaani nani akubali kuongozwa na, na bwana Ayubu? Wafikiri watu wana akili timamu? Hatuyaache haya. Sasa bwana Ayubu akadai kwamba lete salafi yeyote aliyesema Allah yuko juu kwa dhati yake. Kwanza yeye athibitishi kwamba Allah yuko juu, hathibitishi kwamba Allah yuko juu. Haya mambo ya dhati ni kichaka, kama unavyoona mashia wanajificha nyuma ya pazia la Ahlul Bait kwamba sisi tuwapenda Ahlul Bait ili watukane maswahaba wa Mtume sallam, na bwana Ayubu anajificha nyuma ya kichaka cha bidhatihi ili apinge Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe inatakiwa uthibitishe kwanza hizi ayati, usizifanyie tawili kama walivyopita salafu wao hawakuzifanyia tawili walizipitisha kama zilivyokuja kwa sababu wao walikuwa ni warabu Allah akisema arrahmanu ala al-arshi istawa thumma istawa ala al-arsh wa huwa al-qahiru fawqa ibadi aamintum man fi sama na aya kama hizi wao waarabu walizielewa ndio maana hawakufanya tawili walijua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe yuko juu na hakutokea muarid kama Ayubu katika zama za masahaba yani mtu mpinzani, na lau kama angetokea wangempinga na wakamweleza kwamba Allah yuko juu kwa dhati yake. Ndio maana walipozuka Jahmiya wale salafu wakawapinga na kwambia Allah yuko kwa dhati yake juu, na ndio maana al-Imamu Dhahabi katika vitabu alivyotunga al-Ulu, kitabu al-Ulu alikitunga ni maalum kwa ajili ya kuelezea kwamba Allah yuko juu, na akathibitisha ndani yake akwali za kwanza kuanzia katika Qur'an, katika Sunna, tabi'un, tabi'u tabi'in Immatul Huda na wengineo karne baada ya karne anaelezea kauli yao kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu sasa bwana Ayubu vituko alivyokuja navyo akasema tukisema salafi sisi tukisema salafi ndugu zangu waislamu inatakiwa mfahamu kwamba salaf eh, ni wale alqurunul mufaddala na sisi tukubali salaf ni alqurunul mufaddala na juu yao kuna maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sahaba wa mwisho kufariki alifariki mwaka 110 na tabi'i wa mwisho kufariki alifariki mwaka 181 na katika atba'u tabi'in wa mwisho kufariki alifariki mwaka 257 katika hawa hapa ndio tuthibitishie ni nani aliyedai kwamba Allah yuko juu kwa dhati yake usituletea akina imamu sijizi na wengineo kisha akamkufurisha alimamu Abu Zaid nafahamu nyinyi akasema ikiwa msimamo wake ulikuwa huu basi yeye ni kafiri yani yule kijana hana sio hana akili timamu sijui anawehuka akiwa anazungumza sio mashayatini yanampanda yule uchawi wake ule azungumza anavyotaka kwa sababu anaweza akazungumza maneno mpaka yanakutetemesha ya wewe ukimsikiliza anasema kama alikuwa na msimamo huu basi ni kafiri lakini pia alipingwa anamkufurisha huyu Abu Zaid tunafahamiana yule ambaye al-Imam Adh-Dhahabi amethibitisha kauli yake katika al-Ulu kwamba amesema bidhatihi sasa mimi katika watu niliomtajia na hakuwagusa kabisa nimtajia al-Harith al-Muhasibi alifariki mwaka 243 yes amesema 257 sio pamoja kwamba kuna khilaf juu ya qurunul mufaddala zinaishia wapi kuna watu wanaona kwamba al-qurunul mufaddala ni miaka 100 yani jail baada ya jail ni miaka 100 karne ni miaka 100 pita 100 inaanza karne nyingine 100 kwa mpaka karne mpaka miaka 300 bado wanahesabika kama ni katika alqurun qurun al na wengine wameona hivi alivyodai yeye bwana Ayubu sasa tujalie hivyo alivyodai yeye kwamba mwisho wa miaka 257 ile qurun al-mufaddal imeisha al-imam al-harith al-muhasibi yeye amefariki mwaka 243 tunafahamiana anasema hivi wa amma qawluhu na ama kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema alal arshi stawa yuko juu ya arshi wa huwa alqahiru fawqa ibadi zile alizokuwa akisipinga kwamba wewe unaleta tafsiri ya akili yako sasa Ayubu kwa sababu yeye hajui ni miskini jidda katika ilmu ya tafsiri ni maskini katika hadithi tutaona ameleta hadithi dhaifu na maneno ya kutunga akamtungia Ali radhiallahu anhu yeye akasema mimi nilizitaja aya nikapita hivyo hivyo kavukavu sikuleta tafsiri sasa tafsiri si hawa hapo wametafsiria nikampa mifano kwamba wewe soma vitabu vya ilmu wanawazuoni wakileta mlango mfano mfano babu riba huu ni mlango wa kuhusu riba wanaweza kazitaja aya zinazozungumzia riba zote akazimaliza bila kutia taaliki yote alafu akaleta hadith alafu akaleta maelezo hiyo ni kawaida kwa ahlul ilm na ndio walivyokuwa wakifanya tokea zamani mpaka leo sasa yeye lililomzuzua kwamba nimesoma aya nikasoma hadithi na kwali za salaf na kwali za aima lakini yeye akasema nimepita aya kavukavu kwa natakiwa nirudi kwenye tafsiri hao wafasiri wenyewe natakiwa warudi kwa salafu walitafsiri vipi wote waliotafsiri Qur'ani baada ya salafu salih inatakiwa warejee kwa hao salaf walielewa vipi wakikosea inatakiwa wakosolewe kwamba hapa sivyo sawasawa ni hivi na tushamwambia bwana Ayubu na anayaelewa alhamdulillah sababu kuna maneno hayakariri tena kama ile fauqa ibadihi ashaielewa sasa hivi harudi tena kadhalika amintum man fi sama harudi tena na vile alivyonisingizia kwamba nimesema ni malaika ndo huwa alqahiru fauqa ibadi kama nimekusudia malaika peke yake hakurudia tena kwa sababu alikuwa hajanielewa mara ya kwanza pengine mara pili akanielewa sasa huyu alimamu anasema wa huwa alqahiru fauqa ibadi na yeye Allah mwenye kuwatenza nguvu waja yuko juu ya waja wake aamintum man fi samaa hivi mmejiaminisha na yule ambaye yuko juu idhan labtaghau ila dhil arshi sabila basi wangetafuta kwa yule mwenye arshi tukufu Allah subhanahu wa ta'ala njia ya kumfikia fahadhihi wa ghayruha hizi aya na sizokuwa hizi mithlu qawlihi mfano kauli yake Allah ta'ruju almalaikatu waruhu ilayhi wanapanda malaika kwake yeye na Jibril anapanda kwa Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala linapanda neno zuri hadha munqati'un hili lenye kukatwa moja kwa moja yujibu annahu fawqa al-arshi linawajibisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye yuko juu ya arshi fawqa al ashyai kulliha yuko juu ya vitu vyote munazzahun 'ani ad-dukhuli fi khalqihi ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala kuepukana na kuingia katika viumbe wake la yakhfa alaihi minhum khafiya hakijifichi juu yake Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwao hao viumbe chenye kujificha chochote liannahu abana fi hadhihi alayat kwa sababu ameweka wazi Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi anna dhatahu binafsihi fawqa ibadihi kwamba dhati yake yeye mwenyewe kwa dhati yake iko juu ya waja wake annadhatahu zingatia haya bwana ayubu huyu amefariki mwaka 243 kwamba dhati yake yeye allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe yuko juu ya waja wake liannahu qala kwa sababu amesema aamintum man fi samaa je mmejiaminisha na yule ambaye yuko juu yani fawqa al anakusudia juu ya arsh wal arshu ala samaa na arshi iko juu ya mbingu huyu ni imamu nani Al-Harith katika kitabu Fahmul Quran safha ya 249 kadhalika safha 352 ameeleza maneno haya Naam uni al-Imam Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala anatuthibitishia kwamba Allah yuko juu kwa dhati yake juu ya arshi sasa bwana Ayubu yeye kwa sababu anachanganyikiwa akisoma vitabu vya mafalesofa wenzake hao anasema je katika maswali aliyouliza ndio namjibu hivi je Allah ukisema yuko juu ya arsh Allah ana mpaka nafahamiana je Allah ana mpaka tunasema kwamba ukisema tukikusudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni bainun min khalqihi amejitenga na viumbe wake naam Allah ana hadd tunafahamiana kwa maana yeye hajajichanganya na viumbe wake lakini ukikusudia kwamba Allah anampaka kwa maana anaishia sehemu maalumu hilo hakuna alusunna ilisema kwamba Allah anazingirwa na kitu fulani kwa hiyo kuna sehemu anaanzia afa anaishia hilo hakulisema ahlusunna yeyote tunafahamiana lakini haddi kwa maana kwamba bainun min khalqihi naam Allah ana haddi kwa maana yeye ameepukana na viumbe wake lakini tukisema akikusudia kwamba Allah je anampaka kwa maana kwamba anaanzia sehemu fulani aishia sehemu fulani hilo ukisema hivyo kwanza utakuwa umefananisha na viumbe tunafahamiana kwa sababu Allah uluu yake ndiye anaijua yeye mwenyewe sisi hatuijui kwa hiyo hatuwezi kumletea kiasi kwamba Allah atakuwa kwa sababu yuko juu huko yuko hivi na hivi tayari ushamletea kaif kwamba Allah yuko kadha wa kadha na sisi hatusemi hivyo tunafahamiana hiyo ikhwa lakini katika maneno anasema bwana Ayubu kwamba itikadi yetu sisi ni mbaya kuliko ya mashia itikadi ya sisi alusunna sisi masalafi wapongwe masalafi wa hovyo hovyo sisi itikadi yetu ni mbovu kuliko itikadi ya mashia lakini mimi na wasiwasi kwamba yeye ni shia pia yani inaonekana pia shia ima anatafuta wampe pesa ndio maana anawasapoti nadhani hawajampa pesa sababu tungekuwa tushaona utajiri wake lakini nadhani anatafuta kujilemba kwa mashia kwa sababu mtaona hapa katika maneno aliyasema anataja hadithi ambayo mashia wanazungukana kila siku ana madinatul ilm wa aliyun babuha tutaeleza inshallah kwa hiyo anasema hata kuswali nyuma yao usiswali amesema hata kuchinja hali hivi vinyama vinyama vyetu vya siku ya Idi tunavyovichinja sisi tusimpelekee sisi nani alimpelekea hizo nyama mimi sijui kuna mtu anaweza akampelekea nyama bwana Ayubu alafu analalamika kwamba hatumsalimii kuna maneno aliyasema siku moja amekarika mara mbili kwamba mimi nimemsalimia mara mbili wallahi wa billah mimi Ayubu kama Ayubu sijai kumsalimia na siwezi kumtolea salamu mpaka nimkute na watu, akiona nasalimia ajue ana watu ambao yuko nao, simsalimi yeye, siwezi kumtolea salamu mimi bwana Ayubu hata siku moja, sababu ni mubtadi dhalu mudhil wa yad'u ila bid'atihi, ni mubtadi amepotea na anapoteza watu na kadhalika, analingania juu ya bid'a yake. Mimi siwezi kumtolea salamu, akipata salamu yangu nikana anafurahi, nasema alhamdulillah, bana alisalimia Mimi nimkuta na mtu amesimama naye, nikamkusudia yule mtu aliyesimama naye, sio yeye siku ya pili nikakuta amekaa na wanawake fulani sehemu nikawasalimia wale wanawake simkusudia yeye lakini kimsalimia wallahi tumsalam afurahi siwezi kupa salamu yangu mimi na upuuzi wako kwa hiyo yeye anafurahi kusalimiwa si atukusalimii bana kwa hiyo asijifakharishe kwa kusalimiwa na mimi kumbe anafurahi kusalimiwa kutolewa salamu na mimi mimi sikupi salamu yangu tukikutana wawili sikusalimii mpaka urudi katika misimamo yako ya ovyo uliyokuwa nayo na kuwatukana alsunnati waljamaa Kwa hiyo ni al-Imam al-Muhasibi rahimahullah ta'ala. Mwingine ni al-Imam Ibn Abi Shayba alifariki mwaka 235 hadid miaka aliyoitaja mwisho wa kurunu al-Mufaddala ni mwaka 257 Huyu al-Imam Ibn Abi Shayba amefariki mwaka 235 anasema fahuwa fawqa as-samawati wa fawqa al-arshi bi dhatihi yeye Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya mbingu fauqa al'arshi bidhatihi yuko juu ya arshi kwa dhati yake mutakhallisan min khalqihi amejitenga kuachana viumbe wake baina minhum amejitenga nao ilmuhu fi khalqihi elimu yake katika viumbe wake na maana anawajua la yakhrujuna min ilmihi hawatoi katika ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika kitabu al-arshu wa maruya fihi safha 291 mpaka 292 al-Imam nani Ibn Abi Shaiba alifariki mwaka 235 salaf si salafi ni salaf sio eh, sasa haja tuambie bwana ah, huyu umemzulia huyu kadha kwa sababu yeye bwana Ayubu hasomi vitabu wala hana hiyo ilmu ya kusoma vitabu yeye anadukua kwa mitandaoni na wale wasaidizi wake wanaomsaidia saidia basi lakini hana hoja zaidi ya shubuhati na sisi tunazivunja shubuha zake na maana raddi zetu tunaziita raddu almuhriq ala alhadhayan almufrid raddi majibu yenye kuunguza dhidi ya mropokaji aliyechupa mipaka bwana Ayubu Kibwengo lakini kila kichaka anachojificha tunakifichua alhamdulillah tunakichoma moto mpaka abaki ye mwenyewe ameangazika kama tulivyosema ikiwa madai yake hayo ni ukafiri basi Allah adhihirishe ukafiri wake na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake alidhihirishe jambo hili na biidhnillah halitopita hivi hivi na Ayubu asidhani kwamba haya ni mashkara sababu anachezea jambo la dini na afanya ushabiki naam kadhalika al-Imam darimi huyu amefariki mwaka 255 al-Imam darimi amefariki mwaka 255 anasema yeye li'annahu qala fi ayin kathira kwa sababu Allah amesema katika aya nyingi ma haqqaqa annahu fawqa arshihi kile kinachothibitisha kwamba yeye Allah yuko juu ya arshi yake fawqa samawatihi kwamba yuko juu ya mbingu zake Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa kadhalik yeye yuko kama hivyo alivyoeleza Allah la shakka fihi hakuna shaka ndani yake falamma akhbara annahu maa kulli dhi najwa wakati alipoeleza Allah kwamba yuko pamoja na wenye kunong'ona kulna tukasema sisi ilmuhu wa basharuhu ma'ahum elimu yake na kuona kwake Allah subhanahu wa ta'ala ku pamoja nao wa huwa binafsihi ala al-arsh bikamalihi kama wasaf na yeye Allah kwa dhati yake yuko juu ya arshi kwa ukamilifu wake Allah kama alivyosifia yeye mwenyewe alivyojisifia kwenye nafsi yake mpaka mwisho maneno yake rahimahullahu taala aliyataja haya baada ya kutaja ayati mbalimbali zinazofahamisha juu ya kwamba Allah yuko juu ya arshi katika kitabu ar-raddu ala al-jahmiyya lidarimi safha ya 36 anaeleza haya al-imamu darimi alifariki mwaka 255 tunafahamiana sasa bwana ayubu yeye akija kwa sababu anatumia akili yake yeye kwanza hana salafi alimtangulia hata mmoja hata mmoja aliyemtangulia angalau wa mwaka tatu huko hayupo katika madai yake ya ovyo ya kusema Allahu maujudun bila makanin wala jihatin wala yajri alayhi zaman ama maswali yake ya kuuliza je Allah akishuka huko sababu katika maneno aliyasema alimshakiza mzee wake mmoja asiyejitambua kama yeye asema muulize kwamba je akishuka huko juu ya arshi anamwacha nani sasa yani huko juu ya arshi anamwacha nani akauliza na yeye asipojitambua nikampa mzee mkombaragua hapa amjibu mzee mwenzake. Mzee Mbwaragua kwa sababu lile swali halina majibu, yaani lile swali alilouliza yeye halitaki kujibiwa. Majibu yake ni kwamba fahadhihi hujaju nisai wasibyani man laysa lahu bayan kama alivyosema Imamu Darim, hizo ni hoja za kike. Ayubu anatetea hoja za kike msikitini na za watoto na wasiokuwa na hoja yoyote. Sasa akampa mzee mzee, akamnasihi yule mzee, achana na mambo haya ya kielimu yule bwana akatukana sana nishawambia hana adabu yani ni salitu lisan fahishul qaul amesalitiwa ulimi wake ni mchafu wa maneno nazungumza anavyotaka watu ukitaka kujua watu wamkubali mimi kuna mtu alinifuata akaniambia bwana Ayubu sisi hatumuelewi au umemlaani nini na ni mtu tuko naye wa kawaida tu mimi nilikuwa nadhani atamsupport bwana Ayubu kumba ampinga akasema sababu juzi juzi hapa mwezi kama mmoja na nusu uliopita alisoma maulidi kwenye ndoa ya mwanamke aliyeritadi yani kuna mwanamke hapa aliritadi kwa ajili ya kuolewa na mtu mkristo sasa yeye kacheza maulidi si wao wasema maulidi ni ya ibada sasa yeye kacheza maulidi kwenye ndoa hiyo akiuliza anasema ilikuwa ni, ni hakiki ya mtoto sijui sijui kadha mwongo sababu yeye ni shekhe wa maslahi na kila sehemu yumo kwenye siasa yumo tangaza siasa msikitini kimsikiliza mtaona maajabu anasema kwa hiyo nawahusia waislamu na wasiokuwa waislamu wahudhurie kwenye vituo vya kupiga kura wamchague mwenyekiti wanayempenda ajipigia kura yeye mbona ukusema mtu mwingine kama mwenyekiti alafu akapewa kura mbili <laughs> eh, katika vile nishangaza mimi fikia atakupata angalau nne au tano hivi kwa sababu ana wazee wake pale na vijana wake fulani hivi wanamsapoti basi wangempa kura hao pia hawajampa wajua kwamba huyu ni kilaza hawezi kutuongoza sio eh, kwa hiyo bwana Ayubu natakiwa ujitathmini hutakiwi hapa Pongwe hata kama ni mzao unavyojifakharisha oh nyinyi broiler watu wakuja tu bana kadha na kadha kwanza hiyo sio fakhari tukiwatafuta nyinyi watu wa Pongwe nyote nyinyi sio wazawa Yaani sio watu wa asili tunafahamiana ndio maana Mtume sallam amekataza kujifakharisha mambo ya miji mimi mzawa wewe umezaliwa wewe umezaliwa Pongwe wewe baba yako pengine katoka huko sio inawezekana pengine baba yake katoka huko mama yake huko mengi sio ya kuingilia lakini alhasi kwanza inawezekana hivyo kwamba baba yake pengine asili yake ni huko au mama yake asili yake ni huko wakaja kukutana Pongo wakamzaa bwana Ayubu sasa ajifanya eti ndio mzawa hakuna mwenye asili hapa sisi asili yetu ni udongo alafu Tanzania tukija hakuna mtu anayekuja Tanga hapa akaja na passport sio tujalie mfano wazawa kwamba wazawa bana kwani mtu anakuja na passport hapa kaonesha kuna beria maalum hapa ya kuwazuia watu wasingie Pongo sababu sote sisi ni wa Tanzania kwa hiyo yeye ana ubaguzi pia da'uha fa innaha mumtina acheni uni uvundo unaunuka huo eta ukabila kwenye jambo la dini upuuzi katika jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo bwana Ayubu ayafahamu haya naam lakini kadhalika ana maneno mengi ana chuki kwa ufupi ni Ayubu ni mtu anatokota chuki dhidi ya al-sunna jambo ambalo mpaka watu wa kawaida wanamshangaa kwamba huyu huyu karogwa ukafanyaje na akianza kuzungumza tafikiri masi zinampanda mashayatin. Naudhu billahi min sharrih